Nilqagħkom għal ħames programm fis-sensiela ta' Vjaġġi Enċiklopediċi. Programm ta' tfittxija, programm ta' skoperta, programm li fih insibu affarijiet li konna nafu bihom, ma konniex nafu bihom, jew konna naħsbu li nafu li huma mod, u fil-proċess Forsi nintebħu illi huma wkoll mod ieħor. Għajna l-programm ieħor fis-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici flimkien miegħi Tony Sant. Hawnhekk ehm, qed nippreżentaw affarijiet illi għandhom x'jaqsmu mal-enċiklopediji. Waqt il-vjaġġi enċiklopediċi kellna diġà aktar minn okkażjoni waħda fejn eh, tfaċċat kwistjoni ta' traduzzjoni. U kwistjoni ta' traduzzjoni fis-sens ta' mhux biss sempliċement biċċa xogħol illi tinvolvi it-traduzzjoni, Imma eh, traduzzjoni li eh, tħabbatna għal xi raġuni jew oħra. Imma it-traduzzjoni hija xi ħaġa li allura indubjament hija fil-qofol ta' dawn il-vjaġġi enċiklopedici u naħseb illi l-raġuni jew l-enija għalkemm mhijiex l-unika raġuni hija illi l-enċiklopediji eh, huma miktubin tradizzjonalment eh, bil-lingwi eh, l-aktar mifruxa madwar id-dinja, jiġifieri ssib enċiklopediji bl-Ingliż, ssib enċiklopediji bil-Franċiż eh, u anke nimmaġina jien b'lingwi kbar bħal huma l-Arbi, Russu eh, u ċ-Ċiniż. Imma naturalment għal dawk illi nistgħu ngħidulhom lingwi żgħar bħal mu għal Malti, ġvir żgħar fid-daqs tal-anqas l-ammont ta' nies madwar id-dinja illi jitkellmu u jiktbu regolarment eh, bil-Malti huwa ferm anqas minn nofs miljun, allura eh, eh, hawnhekk ċirkustanzi huma differenti fejn jidħlu l-enċiklopediji tal-anqas u hemm indubjament il-bżonn ta' traduzzjoni. Biex inħarsu aktar mill-qrib lejn dan is-suġġett, Jena l-lum għazilt li nilta fil-vjaġġ enċiklopediku tiegħi ma' Mark Vella li huwa l-uffiċjal għal-lingwa fir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. U eh, miegħu bdejt billi anke nitkellem dwar kwistjoni li eh, ħajdu hekk timmotivana biex inħarsu lejn dan is-suġġett b'aktar serjetà. U danna jirrelata ma xi ħaġa li konna qrajna anka fl-aħbarijiet Eh, ftit ta' żmien ilu, forsi sentejn tlieta, jew forsi tikka aktar issa, dwar il-periklu għal l-estinzjoni ta' l-sin Malti fid-dinja online. Il-biċċa tal-estinzjoni diġitali sirt naf biha għaliex kien kiteb xi ħaġa fi żmien xi sentejn tlieta ilu l-Ministru Bartolo dak iż-żmien. U għax kien sar rapport tal-MitaNet li hija għaqda dwar il- jekk mhux sejjer żball bħalissa dwar il-lingwistika u l-kompjuterizzazzjoni, diġitalizzazzjoni, kien kitibha fost l-oħrajn Professur Ray Fabri. Dak kien qisu stħarriġ dwar id-diġitalizzazzjoni f'kull lingwa U l-Malti insomma hawnx hekk. F'dak iż-żmien li kien xi snin ilu il-prospetti tiegħu rigward id-diġitali kienu daqsxejn limitati ġifieri. Għadhom limitati però naħseb imbagħad bdejna nimxu daqsxejn 'l quddiem. Imma aktar minn kollox Tal-anqas ngħid jien, dina aktar xilli hija eh, kwistjoni ferm aktar miftuħa dwar eh, l-ilsin Malti, ir-relevanza tiegħu, l-użu tiegħu, postu eh, vizavi anke lingwi oħra. Anke f'xogħli, ehm, il-Malti kemm għadu importanti, il-Malti ħaj jispiċċa bħala lingwa u dawn isiru anki lill-lingwisti professjonisti ġifiri. U naħseb hemm differenza bejn il-lingwa mitkellma kif qed nitkellmu jien u int bejnietna, li tibqa' veikolu importanti ħafna ħafna ta' komunikazzjoni bejn il-Maltin. Jiġifieri oralment il-Malti għadu ħaj ħafna, jiġifieri importanti l-Malti baqa'. Ehm, minkejja li il-Maltin stess xi kultant jażlu li ma jużawx jew minn kelli hemm dominanza globali tal-Ingliż li dejjem ta' fasfuqu. Però mbagħad fid-diġitali Għandek problema minħabba li d-default tal-komunikazzjoni miktuba tidher li hija l-Ingliż. Sewwa? Ġifieri din ara ħafna jiena hemm kemm-il darba nkellem lin-nies anki fuq kwistjoni ta' xogħol b'Ingliż formali ħafna kważi Vittorjan kollu ħafna your good self u kindly u x'naf jiena bl-email nitkellmu hekk, ma niftehmux xi kultant, u mbagħad naqbad it-telefon u nkellmu bil-Malti, bil-Malti kurrenti u hemmhekk niftehmu. Jiġifieri hemm dak divarju anki, taf int, l-Ingliż li nużaw, il-Malti kif nużawh, eċċetera. U fil-każ tad-diġitali jiena li nara, ġifieri jiena m'iniex tekniku, però billi ovvjament nuża ħafna l-internet bħalma jużah kulħadd, eh, jien xi kultant inqabbel, pereżempju kemm-il darba ikun irid infittex xi ħaġa, niggugilja xi ħaġa, u tiġini bil-Malti l-kelma. il-kunċett jiġieli bil-Malti u m'hemmx wisq possibilità li wieħed idaħħal xi ħaġa bil-Malti fil-Google nagħtu każ u jiġuh sensiela ta' riżultati daqskemm jiġuk bl-Ingliż jew ilsna oħrajn, minn affarijiet vera bażiċi. Ġifi, ġifieri jiena jekk nagħmel kif taqli bajda bil-Malti fil-Google, Jaf ma jkollix daqshekk riżultati, imma anki pereżempju jkolli bżonn irrid nagħmel il-membrane fuq il-bejt jew rrid inkaħħa l-ħajt għal argument. Ġifieri dawn huma termini li jiena bil-Malti nafhom. Jiġifieri jekk għandi bżonn inkaħħal il-ħajt, ħa nsaqsi lil xi ħadd bil-Malti isma' kif tagħmel tikħila mal-ħajt, kif kif tgħaddi l-elettriku, kif tgħaddi d-dawl. U ma nistax indaħħalha bil-Malti għax mhux se nsib riżorsi. Ħa jkolli nintroduċiha f'moħħi, how to plaster a wall u x'naf jiena, il-materjal li nafhom bil-Ingliż. Jiġifieri hemmhekk għalija dik hija n-nuqqas diġitali li hemm fil-Malti fejn hemm ħafna riżorsi bl-Ingliż, m'għandniex xi ngħidu, però il-kontenut bil-Malti huwa biss kontenut li huwa jew tal-gazzetti jew inkella ħafna materjal eh, tal-istituzzjoni Ewropej, jiġifieri li jiena hawn nittraduċi ammont minnu. E kollox sew. Mela, ħalli niffukaw ftit fuq il-Malti fl-istituzzjonijiet Ewropej. Dana wara kollox huwa fejn l-sin Malti tal-anqas fl-istorja riċenti tiegħu ħa anke arja oħra, nistgħu ngħidu, anke ħa dinjità kważi ġdida u attenzjoni eh, professjonali lejn it-traduzzjoni bħalma ftit li xejn kellu qabel fl-istorja tiegħu. Iba din hija xi ħaġa ironika eh, tal-anqas ħafna minna naraw b'dan il-mod. U anke Mark Vella hekk jara bla dubju. Ironiji di fiha il-fatt li l-Malti huwa l-sin uffiċjali tal-Unjoni Ewropea bħal 23 lingwa oħra minn lingwi li huma meqjusa jekk mhux żgħar mitkellma inqas bħall-Isloven, jitkellmuh żewġ miljun ruħ, sa ovvjament il-Ġermaniż, il-Franċiż, it-Taljan, il-fatt li l-Malti lingwa uffiċjali jfisser li għandu l-istess drittijiet u l-istess dmirijiet, insomma, huwa lingwa ndaqs f'kollox mal-lingwi l-oħrajn u allura jingħata l-istess riżorsi. Għandek l-istess numru ta' tradutturi, eh, kulħadd juża l-istess għodot u x'nafien. U allura f'daw il-kemm inna, kemm inna nittraduċu, f'daw 15-il sena u iktar, eh, anki t-teknoloġija biex titraduċi l-Malti żviluppat pari passu ma' dik ta' lingwi oħrajn. jiġifieri Malti, fl-istituzzjonijiet Ewropej, it-tradutturi barranin, l-esperti tekniċi, plus it-tradutturi Maltin ħolqu minjiera ta' riżorsi biex tittraduċi l-Malti, biex tittraduċi volum industrijali ta' Malti, miljuni ta' paġni biex niftehmu. Jiġifieri inti għandek l-automatic translation, jew il-machine translation, li issa saret dik li nsejħulha neural, jiġifieri taħdem iktar skont il-patterns tal-moħħ fejn inti tista' tittraduċi permezz ta' magna flok toqgħod tikteb kelma kelma mill-ġdid fuq paġna vojta, il-magna ttik ittik it-traduzzjoni kważi lesta ġifieri. Ġifieri dana għall-Malti wkoll sewwa u riżultati tajbin ħafna. Xi ħaġa li naraw mbagħad fl-e-translation li hija pjattaforma tal-machine translation li hija bla ħlas għaċ-ċivil kollu tal-Ewropa kollha, għax anki Malta nużawha biex niftehmu, u inti missejt magħha wkoll għax għax għandha għandha użi anki għall-Wikipedija. Ovvjament hemm il-glossarji, hemm il-database tal-liġijiet Ewropej, il-EURLEX, hemm il-JATE, Database Terminoloġika, li għandha l-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea, għandha il-nomenklatura bil-Latin u hemm il-Malti wkoll. Ġifieri ngħidu eluf, eluf, għexieren ta' eluf ta' termini u għandek żewġ terminologi full-time, almenu fil-Kummissjoni Ewropea fejn naħdem jien, li da xogħolhom huwa li jippopolaw d-database bit-termini Maltin u li joħolqu t-termini, jirriċerkawhom u hekk. L-ironija hija, u x'għad saqsi li m'ilux għal intervista, li ironikament l-istituzzjonijiet Ewropej jipproduċu iktar Malti miktub milli jipproduċi ċ-ċivil Malti, milli tipproduċi l-gvern jew il-public administration Maltija. U fil-fatt jekk tidħol jekk tidħol fl-internet hemm ħafna riżultat tal-Unjoni Ewropea. Ġi jekk tfittex terminu ħanajd daqs iktar tekniku, pereżempju fejn naf jien dialogu politika, affarijiet hekk insomma, anki affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' policies fejn naf jien agrikoltura. Ħassib li agrikoltura ħa tkun issemmiet żgur ħafna iktar mit-tradutturi tal-Unjoni Ewropea milli mill-Gvern. Mhux biss kwistjoni ta' ċokon u kobor jiġifieri, Għax ovvjament int għandek, pereżempju fil-Kummissjoni almenu għandek dawk il-50 traduttur dejjem jipproduċu. Imma anki minħabba li eh, m'hemmx politika lingwistika li hija miktuba jew ċara li tajt li għandek tipproduċi kollox bil-Malti. U bħalma nafu hemm ukoll it-tendenza li d-dokumenti importanti, l-policies importanti, eh, ntuhom isem bl-Ingliż, nipproduċuhom bl-Ingliż u hekk. Li nikkonsla, imma nikkonsla bil- bil-qrusa, con amarezza, huwa li din hija tendenza li pereżempju tara wkoll l-Italja li hawn l-Italja hemm it-tendenza li pereżempju xi ħaġa li ħa tkun daqqa jgħiduha bil-Latin. sewwa una tantum, porcellum, jiġifieri l-affarijiet tal-biża' jgħidulhom bil-Latin u l-affarijiet li jridu jippressjonawk dwarhom jgħiduhomlok bl-Ingliż. Taf int il-recovery plan, il-family day, jiġifieri dik dieħla l-Italja. Aħna daħlet ovvjament, aħna jiġifieri nużaw l-Ingliż mill-ewwel u mbagħad il-Malti. U la hekk titkellmu dwar hekk ma jistax jonqos illi nosservaw illi meta tidħol għal traduzzjoni fuq livell tekniku u fuq livell professjonali, mbagħad jibdew jitfaċċaw anka ċertu anomaliji, imma anomaliji li ssibhom anka f'lingwi relattivament żgħar oħra, imma fil-Malti għandna minnhom dawn l-anomaliji, indubjament, u anomaliji li joħolqu ċertu faxxinu. Ċertu anomaliji, Ton. per eżempju l-famuża Netherlandiż, Olandiż u e, issa hemmhekk jidħol tidħol il-politika. Ġifieri jiena minn ewl id-dinja in-nies ta' the Netherlands biex ngħidha bl-Ingliż dejjem se jaħnilhom Olandiżi. Malta labet il-futbol kontra l-Olanda. Eh, u dik hija għaw. Metonimia, the part for the whole, għax l-Oland huwa huwa reġun tan-Netherlands, però ma nafx jekk hux qed nikxef xi sigriet statali, però the Netherlands hija għażla politika imposta mill-Olandiżi. Jiġifieri għalkemm jiena ngħid Malta lagħbet mal-Olanda lbieraħ, fid-dokument irrid nikteb li l-Gvern Netherlandiż. Għamilna żmien konna nsejħulu Pajjiżi Baxxi. Għaliex il-Gvern tal-Olanda jrid jimmarkitja lilu nnifsu bħala The Netherlands, mhux bħala Holland. L-istess pa' Repubblika Ċeka li qed isejħu lilhom infushom issa Ċekja. U mbagħad Issa il-famuża l-Ingilterra, Gran Brittanja, Renju Unit. Ġifieri dik hija meta nkunu qed qed inħarġu lit-tradutturi tagħna biex jagħmlu l-eżami biex isiru biex isiru tal-post bħala tradutturi, dik intuhielhom bħala l-isfida ta' traduzzjoni, fimt? Ġifieri artiklu tal-Economist li jgħidlek British, English, taf, speċjalment fil-Brexit, meta mbagħad kien hemm il-kwistjoni tal-Iskozja, l-Irlanda, dik hija u ġieħ taras li però qed isib is-soluzzjoni tagħha. Għaliex għandek aħna ngħidu l-Ingliżi għal kollha. Ġifieri l-Ingliżi nużawha kollokjalment għal kull min joqgħod fuq il-British Isles, sewwa. Mbagħad okej ngħidu Skoċċiż, ngħidu Welsh. Għandek il-fatt li Welsh u m'għandniex Galliż bħal Gallese, jiġifieri Welsh, dik problema. Għandek l-Irlandiżi tal-Eire u tal-Irlanda ta' Fuq. Imbagħad għandek li l-isem uffiċjali huwa eh, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Anki fit-trattati sewwa. Xi int għandek ir-Renju Unit u għandek il-Gran Brittanja. Li għandna termini għalihom titgħallem lin-nies id-differenza bejn entità politika ġeografika u oħra, u mbagħad hemm l-użu tal-kelma Brittanniku, l-Prim Ministru Brittanniku Boris Johnson li mhux biss il-Prim Ministru Ingliż u sebaħ u dalgħam. Jiġifieri eh, dawn huma wkoll hawn l-isfidi ta' kuljum li jkollu traduttur aħseb wara meta tiktibhom f'artiklu tal-Wikipedija fejn għandek bżonn dik iċ-ċertu jien naf preċiżjoni, distinzjoni, f'gazzetta, eċċetera. Ħalli nistqarr magħkom, dan mhuwiex suġġett li jiena nitħadded dwaru kuljum, mhuwiex suġġett li niddiskuti kuljum. Għalkemm ehm, nitkellem spiss anke ma' Mark Vella, ikolli nammetti li anqas huwa suġġett ta' konverzazzjoni regolari bejnietna l-Mark Vella ili nafu madwar 30 sena u dan is-suġġett eh, għam forsi ħanajdu hekk għaxar darbiet matul il-konverzazzjonijiet tagħna matul is-snin. Ma f'daqqa waħda sar suġġett partikolari ħafna anka kif jorbot ma dak li qed nipprovaw nagħmlu f'dawn il-vjaġġi enċiklopedici. U Kif għadni kemm għadt din, qed nintebaħ illi żvijajna ftit mix-xogħol fuq l-enċiklopediji veru propju. U allura tajjeb illi nerġgħu noqorbu eh, milli nintilfu bejn sema u ilma, eh, nerġgħu noqorbu lejn l-art. U l-art hija dik tal-enċiklopediji. L-enċiklopediji illi eh, il-mistednin illi jgħat niltaqa' magħhom f'din is-sensiela eh, jgħat nara anka l-enċiklopediji f'ħajjithom kif daħlu anke qabel ma ltaqgħu mal-Wikipedia. U allura ma jistax jonqos illi anka tlabt lil Mark Vella jagħmel l-istess ħaġa. Jiena l-enċiklopedija li kellna d-dar u li damet mhux ħażin u li serviet għal ħafna affarijiet, jekk m'inser żball kien isimha Junior New Encyclopedia, xi ħaġa hekk. Kellha qoxra blu, qoxra iebsa, kellna l-sensiela kollha, u kienet informattiva mmens u tatni ħafna bażijiet tal-għarfien ġenerali, ġifieri jien niftakar mela li hija fuqha fejn sirt naf u bdejt naffaxxina ruħi bil-pajjiżi Baltiċi. u r-Repubbliki Russi, kienet għadha l-Unjoni Sovjetika, jiġifieri kien għadu ma waqax il-ħajt ta' Berlin. Allura tgħallimt fejnhom il-Latvja, l-Litwanja, l-Estonja li mbagħad kelli naħdem ma' nies minn pajjiż minn dawk il-pajjiżi u li huma l-pajjiżi li nikkompetu magħhom bħalissa ħafna drabi fil-futbol. Jiġifieri. Eh, skoprejt pajjiżi li ma kienux jidhru fuq il-mappa, Andorra, Liechtenstein u Sabuħu Dalam. Ehm, Eħe, u, u allura l-enċiklopedija kienet treasure trove, moħba ta' teżor, dem isib l-affarijiet. Famus li ġemmajnih kollu il-Joy of Knowledge li kont tixtrih bħala faxxikli, bħala rivista, u mbagħad kont tixtri eh, il-binder kien jgħidulu li kien ikollu jisu ħadit li hawn iddaħħlu fis-sinsla tagħhom fl-istejpil u dawk qegħdin kollha d-dar. U l-Joy of Knowledge kienu ovvjament minjiera wkoll kien isu iktar kellu iktar kontenut ma kienx biss tfal ehm, u daka kien fuq kollox kien hemm, għax smajt lil missierek isemmih u tefgħan lura fiż-żmien, il-PR Cyclopedia, junior u mhux junior, li dak kien tajjeb għax kellu ħafna trivja, il-kejl, id-dati, jiġifieri u dejjem inqalleb fih fuq l-isport kellu kienet interessanti ħafna, fhimt? U kellna wkoll ħafna minħabba li aħna nħobbu l-futbol insomma u x'naf jien u kienu jtuhomlna bħala rigali, enċiklopediji tal-futbol. Pereżempju kien ikollok ktieb fejn kien hemm l-istorja ta' kull association tal-Ewropa nagħtu każ, ta' kull football association, u lista ta' kull min rebaħ il-league pereżempju fl-Awstrija, fl-Iżvezja u x'naf jien. U kien hemm ukoll tal-Lussemburgu, jien għamilt tletax-il sena l-Lussemburgu u mort il-Lussemburgu ppreparat biex insegwi l-football. Fatt kont insegwi l-football hemmhekk u dort ħafna minn dawn l-irħula mitlufin f'nofs il-boskijiet li kont naqra fuqhom f'dawn l-enċiklopediji tat-tfal, insomma, u li mort nara l-logħob hemmhekk, ġifieri postijiet eh, Rumelange, Ex, eċċetera, insomma. Ġifieri ħafna mill-esperjenzi ta' ħajti, mbagħad mort lura għall-enċiklopediji fej fej tal-limt l-ewwel affarijiet, ġifieri, li qatt ma missejt miegħu għax qatt ma kien jattirani għax raġuni, kien l-enkarta. Meta beda l-internet għax ma nafx kont għadni jisni konservattiv li ħaġa nfitxa fuq ktieb. Ġri l-enkarta smajt bih ma laqas biss naf kif jaħdem jew kienet ħaġa jisu tipo unwieldy ma nafx għandek tixtri id-diski ma nafx kif kienet taħdem. L-enkarta. nerġaw nsemmu l-inkarta. U hawnhekk eh, kuntrast ħelu bejn dan li qed jgħidilna Mark Vella illum u dak li smajna minant Neville Borg eh, ftit ilu f'din l-istess sensila tal-vjaġġi enċiklopedici. Naħseb illi hemm ukoll id-differenza fl-età, hemm differenza ta' madwar 10-15 sena bejn dawn iż-żewġ individwu. Allura tagħmel differenza, imma jista' jkun ukoll illi huwa l-karattru tal-individwu partikolari. Mark Vella fil-verità anke dwar il-Wikipedia kellu ċertu xettiċiżmu. Jien ma kontx nafdaħ il-Wikipedia, nibdew minn hemm. Jiena kont minn dawk ix-xettiċi li kienu jgħidu l-Wikipedia mhux magħmul mill-esperti, fimt? Imma darba x-xogħol, il-Lussemburgu, kien ġie xi ħadd tana lecture fuq il-Wikipedia, ġifieri kien għadu qed jikber, u kien qalilna aneddotu li kien hemm xi fatt ġeografiku, insomma, li fuq il-Wikipedia kien tajjeb. u li kien jekk mhux żbaljat ma kienx preċiż fuq il-Brittannika u f'xi sors ieħor, insejt x'kienet. Però l-aneddotu li għandi huwa li l-Lussemburg, aħna fil-biċċa l-kbira konna kollha tradutturi u avukati insomma, kollha mill-istess jekk mhux mill-istess kultura, mill-istess qasam ta' għerf. U darba tela' wieħed li kien mill-qasam xjentifiku. u kien tat-tip fatti biss, dubji xejn, ħafna ċertezzi u anki soċjalment inso. Però insomma, spiċċajna konna ħbieb. Imma kellna viżjonijiet tad-dinja differenti għal kollox. Forsi l-unika ħaġa komuni li kellna kienet li konna moħħna fit-tfajliet u moħħna biex niġru barra biex niltaqgħu mat-tfajliet. Imma insomma darba ġie diskors fuq il-qari u dal-bniedem ma kien jaqra xejn insomma kien jara l-qari bħala inutli u x'naf jien. Però billi ovvjament it-tfajliet kienu kollha gradwati minn ċertu universitajiet barra minn Malta u hekk, dak kien induna qisu li n-nuqqas tal-qari jew in-nuqqas ta' ċertu għarfien ġenerali jew kultura seta' jżommok lura insomma. U darba minnhom qalli, Tgħidx qed naqra dal-aħħar? Għedtlu, Hija x'qed taqra? Fis-sens jiena ħsibt li beda jibni librerija, fejn naf jien. Qalli Wikipedia. U tmeżmiżt qisu daqsxejn għax kont daqsxejn snob għax qisti da Wikipedia qed jaqra. U qalli naqra ħaġa u mbagħad ikun hemm link għal ħaġa oħra u nitgħallem ħaġa oħra u hekk. Imma ġejt fi kliem u spiċċajt. U issa meta narah fuq Facebook, narah jippostja pereżempju artikli serji mill-Guardian u l-Economist u hekk u tibda tgħid dal-bniedem li qisu minħabba l-formazzjoni tiegħu kien kontra l-qari u kontra l-intellettwalità, bil-Wikipedia miss mess mal-għerf bħallikieku. Fhimt? U minn hemmhekk bdejt ninteressa ruħi fil-Wikipedia u f'dil ħaġa tal-links li minn ħaġa tmur għal oħra u tista' tintilef fih, fimt? Isu isu bil jew borma li t-teftef fiha, id-duq, u mbagħad terġa' dduq biċċa oħra. Ġi dik l-ewwel esperjenza tiegħi bil-Wikipedia. Issa ovvjament sar essenzjali. U anke fix-xogħol ta' traduzzjoni niftakar, eh, per eżempju niftakar darba kellna nittraduċu u dejjem kienet tiġi verżjonijiet ġodda, lista ta' annimali u speċijiet ta' CITES li hija konvenzjoni dwar l-annimali li tista' timporta u hekk u hemm tista' tgħid kull annimal taħt il-kappa tax-xemx. U kemm-il darba dawn ma tkunx taf x'inhuma. jew ma jkollniex propjament terminoloġija bil-Malti u niftakar sigħat sħaħ fuq il-Wikipedia naqra dwar dal-annimali u nipprova nifhem ir-ritratt jew id-deskrizzjoni x'inhu jew kif nista' nsejjaħ il-kulur tiegħu jew d-diżinn tal-ġilda, xi Wikipedia huwa sar għodda indispensabbli anke għat-traduttur professjonista. Il-Wikipedija għodda essenzjali anke għat-traduttur professjonista. U ifhmuha sew din, fis-sens li t-traduttur irid jifhem is-suġġett biex anke jkun jista' jġib f'lingwa oħra dak li hemm miktub bil-lingwa oriġinali. U allura eh, hawnhekk eh, ma jistax jonqos illi ma' Mark Vella nibdew nħarsu sew dwar kif se ninkanalaw id-diskors rigward il-Wikipedija, jiġifieri il-Wikipedia bil-Malti. Ara, il-Wikipedia li għandu huwa li jista' jintuża minn kulħadd. bħalma nafu. U inti fil-fatt aħna insomma ħdimna biex nippruvaw inxerdu l-bxara tajba tal-Wikipedia u kellna xi attivitajiet bħal editatona dwar eh, qabel elezzjoni tal-Parlament Ewropew fejn ħarriġna anki xi nies u fejn tiħarriġt xi nies biex eh, ikun jistgħu jikkontribwixxu għal Wikipedija, jiġifieri jittraduċu, jiktbu l-artikli u x'nafjena. Hija ħaġa tajba li wieħed li jista' jużah sew id-delettant tal-lingwa sew il-professjonist u fil-fatt hemm anki f'dawn il-ġranet tone flimkien norganizzaw taħriġ għat-tradutturi professjonisti tal-Kummissjoni Ewropea, it-tradutturi Maltin li qegħdin fil-Lussemburgu biex niftħulhom insomma d-dinja tal-Wikipedija. u l-fatt li l-ħiliet tagħhom jistgħu jintużaw anki biex inkomplu nippopolawha b'iktar materjal Malti. Ġifieri mhux biss artiklu fuq kif taqli bajda, imma anki artikli fuq jien naf mill-fatberg sa sa kunċetti iktar bażiċi sewwa. Hemm dik l-ironija li kemm il-darba jkun hemm artiklu dwar ħaġa Maltija li jkun b'ħafna lingwi ma bil-Malti ma jkunx. Fizret tajt artiklu dwar bib il-belt li ma jkunx bil-Malti. Ehm, u ovvjament il-ħiliet tat tradutturi professjonisti huma importanti għax ovvjament eh, ħaj jipproduċu lek xi ħaġa li ħatkun eh, mhux biss Malti tajjeb imma li se jkollha mħaddem fiha l-ħiliet ta' traduttur bħalma semmejna qabel meta tkellimna dwar terminoloġija jekk tajt li ħaġa hix Brittannika jew Ingliża u hekk. Ġifieri dak huwa naħseb ehm, huwa għalqa li għadha mhix esplorata biżżejjed f'Malta u li naħseb jista' jsir ħafna xogħol fiha biex il-Wikipedia il-verżjoni Maltija tiegħu l-Wikipedija ssir daqs iktar konsistenti, insomma, xi naħseb hawnhekk eh, nistgħu nagħmlu anki sejħa lit-tradutturi u lil id-dilettanti tal-Malti li jużaw il-Malti ħafna fil-ħajja tagħhom ta' kuljum biex wieħed jagħti daqqatgħin lill-Wikipedija u jara ftit id-dinja kemm hija dinja interessanti u kemm nistgħu nkomplu nimlew il-lakuni fiha eh, fir-rigward tal-Malti. U dan huwa preċiż dak li qiegħed nittama li joħroġ mhux biss minn din it-taħdita, Eh, ma' Mark Vella, immanka minn inizjattivi tal-Wikimedia Community Malta, inkluż ukoll din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi. Nixtiequ naraw aktar traduzzjoni ta' materjal enċiklopediku miktub tajjeb b'lingwi oħra, primarjament bl-Ingliż intendi imma mhux esklussivament Eh, bl-Ingliż, miġjub għal Malti. Miġjub għal Malti biex fil-Wikipedija, ġifiri l-Wikipedia bil-Malti, ikolna u koll enċiklopedija denja bħal ma jeżisti diġa b'diversi lingwi oħra. Il-vjaġġi enċiklopedici tagħna ikomplu billi illum nħarsu lejn xi ħaġa partikolari ħafna. U eh, għandi suspett li il-mod ta' kif se nterqu llum fil-vjaġġ enċiklopediku tagħna se joħodna eh, f'destinazzjoni differenti ferm minn dik li se nitilqu minna. Fit-taħdira tiegħi ma' Mark Vella dwar il-Malti, jew l-ħjar l-użu tal-Malti, mod partikolari għal Wikipedija, jiġifieri il-Wikipedia bil-Malti, kif ukoll l-użu tal-Malti jew l-istatus tal-ilsin Malti fl-istituzzjonijiet Ewropej, konna qegħdin naraw dwar affarijiet li tista' tfittex u ma ssibx eh, jew ma ssibx biżejjed eh, materjal dwar dak li tkun qiegħed tfittex bil-Malti. Fost l-eżempji illi semma Mark kien hemm illi taqli bajda. U eżempju ieħor kien dak illi tfittex għal kaħħal. U allura bdejna billi flimkien fittixna il-kelma kaħħal fuq Google. Kaħħal il-miklem. Issara, il-miklem per eżempju ta' spiteri ġinġelu u ġużi gatt għandu l-istra it-termini it-termini aħna ngħidulhom forsi arkajċi, però t-termini proprji tat-tikħil bil-Malti, ġifieri dak l-ewwel riżultat li jitla'. Sewwa? Bħala affarijiet iktar kurrenti u mbagħad araħ kaħħaljhom fuq 1600 euro fid-drogi, eh, jobs. Iġifiri ma tantx hemm eh, kaħħal Libjan mhix li fera Libjan ieħor. Hemm ħafna minnhom li huwa verament kwistjoni tekniċi ġifiri Id-dizzjunarju tal-lingwa tas-sinjali però m'hemmx affarijiet li ah, bħal ma u affarijiet ta' domains vera speċifiċi iktar milli dak li jiena kelli bżonn biex jallim ninkaħħal ħajt, fimt? U għandek inqas minn 500 riżultat biex ngħidu kollox, jiġifieri m'hemm xejn effettivament. Din xi ħaġa li eh, b'xi mod Irridu nirmedjaw naħseb jien. Ma nafx kif l-aħjar u kif jista' jsir fil-verità, ħlif illi forsi eh, l-ewwel nesploraw is-sitwazzjoni aktar u mbagħad nemmen jien illi nibdew billi nibnu permezz tal-Wikipedija it-tarif. It-tarif mhux biss dwar kaħal imma anka dwar Kaħħal, li huwa l-att ta' tkaħħil. U allura malajr nibdew naraw kemm mhijiex sempliċiment xi ħaġa li daħħal definizzjoni jew kienet daħħal tarif sempliċi imma hija ferm aktar komplessa minn hekk. U biex nifmu s-sitwazzjoni aħjar, Marku jien Għażilna wkoll illi nħarsu lejn il-Google għal l-ekwivalenti ngħidu aħna bl-Ingliż. U allura suġġerejt jien li għandna nfittxu plasterer. Ara jien jgħat il-kompjuter bħalissa fuq għax huwa tax-xogħol fuq Brussell u dawk in-naħat. imma jtini 35 miljun riżultat u jtini d-definizzjoni tal-Wikipedia fil-ġenb. The plaster is a tradesman who works ta' da da da. U dan kollu joħodna mill-ġdid għal dak li konna qegħdin nitkellmu dwaru ma' Mark Vella fil-parti l-oħra tal-vjaġġ enċiklopediku tagħna fejn Mark tkellem ukoll dwar l-estinzjoni ta' l-sin Malti fil-dominju diġitali, ġifieri fid-dinja ta' l-online, il-Malti ma nsibuħx kif għandna nsibuħ u allura qiegħed f'periklu illi ma nsibuħx aktar. L-internet Malti huwa nieqes anki minn ħwejjeġ bħal kif taqli bajda, kif kif issewwi buttuna fejn fien, kif nagħmel pont. E, e, huma affarijiet vera bażiċi li jkollna bżonn infittxuhom mhux hekk. Ehm, mhux għax ma nafx l-Ingliż, imma xi kultant anke nkun irrid din l-informazzjoni forsi kontestwalizzata r-realtà Maltija. Għax it-tikħil ta' ħajt l-Ingilterra jew l-Belġu huwa żgur differenti, jew huwa kemm xejn differenti eh, minn dak Malta. bħalma bħalma tkellimna mill-lux fuq Eurovision u xek, il-kummentarju ta' Ingliż u l-kummentarju ta' Malti. Qed jikkummentaw l-istess ħaġa, però se Mark hawnhekk qed jirreferi għal xi ħaġa li ġrat eh, ftit ġimgħat qabel ma iltqajna biex nitkellmu dwar il-vjaġġi enċiklopedici u F'dik l-okkażjoni huwa staqsieni dwar id-differenza bejn il-kummentarju li jsir bil-Malti u dak li jsir bl-Ingliż waqt il-Eurovision Song Contest. Ehm, huwa staqsalili dwar dan naħseb għas sempliċi raġuni aktar minn kollox illi lura fl-1991 eh, jiena kont propju għamilt il-kummentarju bil-Malti għal Eurovision Song Contest fi żmien meta ma konniex nistgħu nisimgħu eh, ta' verżjoni oħra għal forsi dik eh, bit-Taljani. Ma hawnhekk il-suġġett veru propju illi qegħdin nitkellmu dwaru u dak illi eh, fit-teknika ta' traduzzjoni jissejja il-lokalizzazzjoni. Il-lokalizzazzjoni, eżatt, prost, dak terminu U Aħna neqsin minnu, ġifieri naħseb il-Malti Diġitali u risku tal-estenzjoni biex nerġgħu għalih huwa dak li inti fejn hemm bżonn issib il-Malti jew f'ċertu oqsma serji jew kruċjali fejn fejn wieħed eh, ifittex minn tista' ssib il-Malti. U dik l-estinzjoni mhux il-fatt li l-Malti mhux se nitkellmu aktar, imma li l-Malti dejjem jiġi relegat għal sitwazzjonijiet iktar informali u xekk. F'dan il-vjaġġ enċiklopediku tagħna llum, ikun tajjeb illi nerġgħu morru minn fejn tlaqna jew nkella minn fejn kellna l-intenzjoni illi nitilqu. U din hija billi naraw xem fil-Wikipedija meta wieħed ifittex għal kaħħal. L-artiklu dwar kaħħal fil-Wikipedija, il-Wikipedia bil-Malti, inħadem reċentament għal fatt illi eh, pari passu ma' din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi hemm ukoll inizjattiva mill-membri tal-Wikimedia Community Malta Flimkien mal-produtturi ta' din is-sensiela, jiġifieri l-M3P Foundation, biex anke jitjiebu eh, l-artikli illi jidru fil-Wikipedija. Il-Wikipedia bil-Malti allura minn żmien għal żmien anka eh, marbut ma' din is-sensiela qegħdin jidru u jittejbu artikli ġodda u oħrajn illi jeżistu diġà fil-Wikipedija. Dana ċertament li huwa l-każ ta' l-artiklu dwar kaħal. U allura bħalma minna anka fi vjaġġi enċiklopedici oħra, jiena se nibda billi naqra xawn miktub fil-Wikipedija meta wieħed ifittex kaħal. Kaħħal huwa ħaddiem tas-sena li jaħdem bil-ġibs billi jagħmel saff ta' ġibs fuq ħajt ta' ġewwa jew ġibs dekorattivi fuq soqfa jew ħitan. Il-proċess tal-ħolqien tal-ġibs imsejjaħ Tiġbiż li ilu jintuża fil-kostruzzjoni tal-bini għal sekli sħaħ. Dina hija definizzjoni sempliċi li hija traduzzjoni ta' definizzjoni li tidher bl-Ingliż illi sab anka Mark Vella aktar kmini meta flimkien fittixna għal plasterer. Pero tajjeb najdu illi eh, kontrarju għal uħut mill-artikli tal-Wikipedija illi ħarisna lehom fi vjaġġi enċiklopedici qabel dan tal-lum, hawnhekk ma hawnx xi kwantità kbira ta' lingwi illi bihom eh, wieħed jista' isib tarif dwar kaħħal. B'kollox hemm madwar għaxar lingwi. U dawn l-għaxar lingwi jinkludu uħud illi forsi tistennihom, naturalment, u oħrajn le. Hemm il-lingwi Ewropej ewlenin l-aktar kbar, ġifieri l-Ingliż, il-Franċiż, l-Ispanjol u l-Ġermaniż, magħhom però issib ukoll l-Esperanto, issib ukoll l-Ukren, Issib ukoll l-Irlandiż u l-Olandiż, kif ukoll il-Katalan u r-Rumen. U allura biex xira li issa hemm ukoll dan l-artiklu dwar kaħħal bil-Malti. L-artiklu Fih żewġ taqsimiet prinċipali oħra. Waħda hija dwar l-istorja ta' kif żvilupp allura ix-xogħol tal-ġibs magħruf bħala tiġbis jew inkella aħjar kif nafluh ukoll bħala tkaħħil. Eh, u anke eh, apparti hekk ftit aktar dettali dwar l-odda u l-materjal użat eh, f'dan it-tip ta' xogħol. L-istorja hija interessanti ferm, ehm, speċjalment għal min iħobb dawn l-affarijiet u jinteressaw ukoll dettalji enċiklopediċi dwar affarijiet li forsi huma relattivament ta' kuljum jew forsi anka ordinarji. Skont il-Wikipedija, hawn miktub hekk dwar l-istorja meta wieħed ifittex kaħħal. Ix-xogħol tal-ġibs huwa wieħed mill-aktar snajja' antiki użati b'rabta mal-operazzjonijiet tal-bini. L-ewwel evidenza turi li l-abitazzjonijiet tal-bniedem primittiv kienu mibnija b'mod sempliċi bi stikek u mkaħħlin bit-tajn. Madamx ma nstab u ntuża materjal aktar dejjemi u viżibbli biex jieħu post it-tajn jew il-ħama li kien jintuża u li l-perfezzjoni fit-taħlita tal-materjal ta' ġibs ġiet avviċinata eh, f'perjodu ramot ħafna, ġifieri żmien ilu. Hija evidenti din mill-fatt li uħud eh, mill-ewwel ġibs illi baqa mhux disturbat eh, fi skavi arkeoloġiċi jeċċella fil-kompożizzjoni xjentifika tiegħu eh, ma dak illi nużaw anke llum. Il-paragrafu li jmiss hawnhekk eh, joħodna f'diversi postijiet. U l-ewwel post li joħodna fih huwa wieħed illi jipprovdi ħolqa dik illi ħafna drabi nsejħula wkoll link fil-qasam ta' l-online jew l-internet għal piramidi fl-Eġittu. U il-piramidi fl-Eġittu huma eżempju hawnhekk ta' xogħol illi fihom ġibs esegwit mill-anqas 4000 sena ilu, probabilment anke ħafna qabel hawn miktub hawnhekk. U hawn miktub ukoll li sintendi dawn għadhom eżistenti. iebsa u durabbli fil-preżent. U jiena ma nistax uh, inkompli għaddej naqrawnek għal-fatt li il-fatt li meta nħares uh, eh, lej din il-ħolqa għall-piramidi fl-Eġittu nista' ngħid li jekk sa nikklikja fuq dina se toħodna eh, propju biex nesploraw il-Piramidi tal-Eġittu, jew kif inhuma magħruf aħjar, il-Piramidi Eġizzjani, f'dan il-vjaġġ enċiklopediku tagħna llum, hija tentazzjoni kbira wisq. U allura fil-fatt, ekk għamilt. U tlaqna. Tlaqna l-Eġittu minn din il-ħolqa minn kaħħal illi ħaditna għal piramidi Eġizzjani. L-artiklu dwar il-piramidi Eġizzjani fil-Wikipedija huwa wieħed minn aktar minn 70 lingwa. Ġifieri issibu dan eh, b'lingwi mhux biss Ewropej naturalment, Imma ssibu ngħidu aħna pereżempju bil-Bengali, milli qed nara hawnhekk, biċ-Ċiniż, naturalment. U kwantità kbira ta' lingwi oħra eh, illi huma użati madwar id-dinja. Naturalment, il-lingwi Ewropej qegħdin hemm u fost il-lingwi Ewropej hemm ukoll lingwi illi forsi eh, mhumiex daqstant eh, komuni kif konna qegħdin ngħidu eh, meta rajna anka li hemm bl-Irlandiż u bil-Katalan. Hawnhekk hawn bil-Galizjan ukoll pereżempju, hawn bil-Welsh informazzjoni dwar il- il-piramidi Eġizzjani, bis-Serb u tant lingwi oħra. Naturalment numru ta' varjazzjonijiet ta' eh, lingwi wkoll illi ġejjin eh, mill-vant nofsani. Fostom Eh, per eżempju, hawnhekk nistgħu nsemmu il-Persjan, eh, l-Azerbajġani u eh, anke lingwi oħra li jinkludu naturalment l-Arbi Eġizzjan, l-Arbi Klassiku, il-Kurd ċentrali, it-Tork u anke l-Ebrajk. Hemm numru sostanzjali ta' lingwi oħra, mhux ħanoqgħod nintilef fil-lingwi naħseb illi għallum ħarisna biżejjed lejn traduzzjonijiet, imma xtaqt illi naffaxxinati karuħi eh, b'dak illi hawn hawnhekk eh, rigward il-piramidi Eġizzjani billi naqralkom eh, silta żgħira illi hija daħla għal dan l-artiklu, dan relattivament twil. U allura naturalment jiena sanħallikom jekk għandkom il-kurżità tkunu tafu aktar dwar il-piramidi Eġizzjani sew jekk żortuhom eh, fiżikament jew sew jekk qatt ma żortuhom fiżikament imma rajtuhom biss eh, fuq it-televiżjoni eh, f'xi films jew nkella f'xi magazines u kodba, hawnhekk wieħed għandu fiex jimraħ sew. Anke bil-Malti fuq il-Wikipedija dwar il-piramidi Eġizzjani. U meta nibda naqra, il-kliem li hawn qudiemi huwa dan. Il-piramidi Eġizzjani huma strutturi antiki tal-ġebel f'forma ta' piramida illi jinsabu fl-Eġittu. Minn Novembru tal-2008, is-sorsi jiċitaw li jew 118 jew 138 huwa in-numru ta' piramidi Eġizzjani li huma identifikati. Ħafna nbnew bħala oqbra għal farawni tal-pajjiż u l-konsorti tagħhom matul il-perjodi tar-Renju l-Qadim u Nofsani. Hawnhekk naturalment ma jistax jonqos eh, f'din eh, id-daħla tal-Wikipedija dwar il-piramidi Eġizzjani illi joħodna wkoll għal-referenzi illi hemm hemm numru sostanzjali ta' referenzi biex jissostanzjaw dan kollu illi jgħad jintqal hawnhekk. U referenzi jiġu minn diversi sorsi, inkluż gazzetti stabiliti ferm bħal pereżempju New York Times, anka eh, kodba speċifiċi dwar il-piramidi, per eżempju The Complete Pyramids ta' Mark Lerner illi ħareġ madwar 25 sen ilu eh, u anke oħrajn dwar il-piramidi eh, kif ġew mibnija mill-farawni billi anke hemm referenzi għal kodba dwar farawni partikolari jew ieħor. L-artiklu jkompli eh, f'din id-daħla tiegħu billi jitkellem dwar l-ewwel piramidi Eġizzjani. U jgħidilna hawnhekk li l-ewwel piramidi Eġizzjani magħrufa jinstabu f'Saqqara li hija fil-Majstral ta' Memphis. Għalkemm instabet eh, mill-inqas struttura waħda bħala piramida ta' skala waħda eh, f'Saqqara din tmur għall-ewwel dinistija. U ġiet attribwita għal renju tal-farawn Enidejb. L-iskrizzjonijiet u fdalijiet arkeoloġiċi oħra tal-perjodu illi jissuġġerixxu illi seta' kien hemm oħrajn. L-iktar bikri fost dawn hija il-piramida ta' Djoser mibnija madwar eh, is-sena 2630 u 2610 qabel Kristu, matul it-tielet dinastija. Din il-piramida u l-kumpless tal-madwar tagħha huma ġeneralment meqjusa bħala l-eqdem strutturi monumentali tad-dinja mibnija minn ġebel imlibbes. U ġebel imlibbes huwa propju ġebel imkaħħal. Huwa terminu forsi li huwa terminu tekniku, imma fl-istess ħin issimplifikata hawnhekk. L-aktar piramidi Eġizzjani famuża huma dawk illi jinstabu f'Giza, fil-periferija tal-Kajr. Bosta mill-piramidi ta' Giza huma maduda fost l-akbar strutturi illi qatt inbnew fid-dinja. Il-piramida ta' Kufu hija l-akbar piramida Eġizzjani. Hija l-unika waħda mis-seba' ġubijiet tad-dinja antika illi għadha teżisti. Jina ngħidilkom id-dritt, għandi tentazzjoni kbira ili nibqa' dej. U fil-fatt hekk se nagħmel, se nibqa' dej imma Musa nkompli naqralkom hawnhekk eh, billi nkompli għaddej magħkom naqsam dina tal-piramidi Eġizzjani, imma sa nimraħ anke waħdi f'dan il-vjaġġ enċiklopediku tagħna llum illi wassalna biex min infittxu għal Kaħħal ma' Mark Vella u naraw u nesploraw it-teknika tat-tikħil, wasalna għall-piramidi Eġizzjani u s-seba' għeġubijiet tad-dinja antika fil-vjaġġ enċiklopediku tagħna tal-lum. U b'dik il-ħarsa lejn il-piramidi tal-Eġittu illi bdejna Fil-waqt li konna qegħdin infittxu għal kaħal fuq il-Wikipedija bil-Malti, aħna ġejna fit-tmiem tal-ħames programm fis-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici fl-imkien miegħi Tony Sant. Jina nirringrazzja l-mistieden illi kellna l-lum illi kien Mark Vella u li miegħu tħaditna dwar ħafna affarijiet, inkluż ukoll naturalment attivitajiet tal-Wikimedia Community Malta. Jekk tridu ssiru tafu aktar dwar il-Wikimedia Community Malta, Tistgħu żżuru s-sit tagħhom fuq www.wikimalta.org jew issibuhom ukoll fuq il-Facebook fost mezzi oħra ta' komunikazzjoni online. Jiena nagħmel appuntament magħkom għal vjaġġ enċiklopediku ieħor darb'oħra fl-istess post u fl-istess ħin. Sakemm nerġgħu niltaqgħu dakinhar, nawguralkom is-saħħa. Vjaġġi enċiklopedici huwa produzzjoni tal-M3P Foundation għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon nhar ta' Tlieta fl-erbgħa u nofs ta' waranofsinhar b'ripetizzjoni l-Ħamis fit-Tlieta ta' waranofsinhar.